njyewe icyo novuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro Nukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki muritegurirwa na radiyo isanganiro wibaza iki yasubire kubaramutsa mu mwese mubandanya gutega abiri radio isanganiro kaza mu kiganiro wibaziki kiganiro ukurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mango wibaziki uyu munsi abanyekibitoki batubwira icyo bibaza kwigwirirana ry'amasengero ryibonekeza aha canke hariya kiganiro wagiteguriwe nanje Ernest Pablo Bajuwabo amajwi yegeranijwe na Jackson Bahati dusubire tuguhe ikaze sangwa muri sanze kuri radio iwacu mu cyibitoki by'amasengo turiko turabona turabona ko menga rya sa nko kujyamo akajagari abandi barigizemo ibintu by'urudandazwa umugambi wa leta ubisaba eh, nta kindi hanini turi ko tubona rero biri ko biva ko nuko benshi babona nimba ari mu buzi bahora bakoramo umenga ntibigenda neza bakifuza yuko bagiye kuba abapasiteri abandi bakaba abanyamabanga b'amashengero babona kumenga niho hasigaye ubuzima gusa muri icyo gihe rero cyacu tubona kumenga babigizemo urudandazwa wibaza iki bijyanye n'igihe cy'iherezo byari byaravuzwe usomye neza mu byanditswe biraboneka ko ubutumwa bwiza buzokwira isi yose kandi yesu yarabivuze ko ubutumwa bwiza buzokwira isi yose rero ko ubutumwa mu gukwira isi yose buca mu nzira nyinshi bamwe mberaga bishimira ya mashengero uko babibonye ariko ni intumbero ijambo ry'Imana ryari ryaravuze kuko n'ubuhanuzi buko barashika kandi muri ayo mashengero hari bamwe barondera mwindya babiterwa n'inzara babiterwa uretse ko bamwe bagenda baronderamo ibyo barya bagenda babesha bahanura ibitari byo kugira ngo baronke ibyo barya ugasanga amadini amashingiro bayahinduye nk'amabutike cyangwa amamagaze ariko ku ntumbero y'ijambo ry'imana kugwiza ubutumwa bwiza mu isi ni byiza wibaza iki ni ikibazo ni ikibazo kuko umuntu uwo ari we wese mu rusengero byanse urabona ko aca ashinga ishingiro ahubwo jewe eh, uko ndiko ndabibona mbona umenga mu minsi iza uzosanga abantu batakijyama kuko uzosanga impande n'impande hari amashengero cyangwa ugaca usanga amashengero ubwayo ariko arasubiranamwo usanga hari ishengero rimwe ryegereye irindi ibyo bigatera ibibazo wibaza iki gusa mu bisanzwe dushaka kubera uvugabutumwa ryaraje mu gihugu ega ubutumwa no kuguma tubwamamaza hose ku mashengero kuko igihugu kimeze neza ubu twarasenze imana yatwumviye hari icyo imana yadukoreye ubu rero turasenga cyane nta n'ikindi dushaka nta n'ikindi rero duharanira duharanira ko imana yadugira imbere ikadufasha wibaza iki ni ukuvuga ibyo cyo nibaza ni kubera ko eh, abantu usanga bafise inyungu zabo na cyane cyane ugaca usanga rero barema imigwi itandukanye kugira ngo baronke icyo bafungura hanyuma muri iri gurana ry'amashanyarazi rero icyo jyewe no vuga ni uko abantu bohitamwo neza hanyuma bagakora bisunze icyo bibiriya ivuga cyane icy'imana isaba abantu wibaza iki abantu benshi amasengero bamaze kuyagira urudandazwa kuko umuntu wese ari mu isengero runaka akabona amaturo batura mu rusengero ajya avuga uti nanjye ndarushinge ajya amahera ndayayore eh. wibaza iki eh, mu bisanzwe uri kuraraba urabona yuko by'ukuri amashengero ari menshi kandi rimwe na rimwe ingene amashengero yoba yemererwa cyangwa yoba akora bitari ko bitagenzuwe neza nk'uko byateza kuba bimeze ugerageje kuraba ingene itegeko ribivuga rero nk'abantu mwari musanzwe muri kumwe babonye ko washinze ishengero ku metero nk'ijana n'itanu umva ko ibyo bintu nabyo nyine bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu wibaza iki bo iyo gwirira ry'amashingiro ry'icyo ribona ko genda umukozi muto ariko amaraporo amaze gushikira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kandi ubushikiranganje bumaze gusohora itangazo ndetse mu makuru byaravuzwe mu gihugu cy'u Burundi yuko ayo mashengero adakwije amategeko ashobora guhagarikwa wibaza iki abanyekibitoke baranatubwira n'icyo bumuti kugira ngo iryo gurirana ntiribandanye kwibonekeza tubona yuko eh, twosaba hejuru mu nzego zibijejwe zitunganya kwemererwa amashengero nk'aga muri minisiteri ya interiyeri ku bakwiye kuvugana neza bakareba ko eh, iryo shengero baba bemerewe bari kwiga ibyangombwa kugira ngo ntibaguma abantu bari ko barajuragirika cyane unarebye nk'aha hino iwacu urabona ko no ku mashengero agira gutyo ugasanga ariko baratana mu mitwe bapfuye ubuyobozi bw'amashengero ibyo nabyo nyine leta nibirebe neza kugira ngo ntihaze hakaba haduka kandi izindi njyane bivanye ni igihe hanini tubona twebwe nk'abenegihugu twashobora gusaba ku nzego zo hejuru wibaza iki ho icyokorwa ni imigambi y'imana rero imana burya ifite urutonde rwayo nta muntu ashobora kwica urubanza icyokorwa jewe numva umenga cyongora kuvuga kuko imana imana biragoye cyane kugira icyo novyishura ko jewe yego wibaza iki icokorwa nuko ubushikiranganje bwemerera amashingiro bwogerageza bugashiraho amategeko gashira amategeko nimba yari ahari bukayahinyanyura akajya mu ngiro kandi agakora kuko Eh, twaragerageje kubaza dusanga mu bushikiranganje buriya bushingiro ribeho nuko haba hariho distance yemewe n'amategeko mugabo burabona ko ibyo bintu bidakurikizwa je nosaba ko umushikiranganje ubwiwe eh, yogerageza gufasha muri icyo gisata kugira ngo irigwirirana ry'amashingiro rishobore kugabanuka agashiraho amategeko kandi amategeko hakaba n'abashira mu ngiro baraba ko ariko arashirwa mu ngiro nibaza ko ari ibyo murakoze wibaza iki ku bwacu leta irashobora ifite mu ruhara irashobora gushinga amasitati cyane ikamenyesha abarongozi b'amashengero kugira ngo bigishe abantu mu gukunda igihugu cyane no mu kugikorera no mu kugifashanya kugira ngo igihugu gitere imbere wibaza iki amasengero y'ubudumbidumbi amwe atagira sitati no gufutwa abantu bagasenga mu masengero afite sitati wibaza iki niyo mpamvu rero tugiriye ko twaca rusaba ah, ubushiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu aha mu ntara ca rusaba nyakubahwa guverineri w'intara mwikomine turasaba mustanteri hamwe n'abatwara imitumba yuko bakwiye kugenzura yuko itegeko ry'umushikiranganji rigenga amashengero yuko riko rirakurikizwa nk'uko biri muri iryo tegeko kuko atari uko ni hamwe uzohava usanga abantu ariko barakubitana baterana inkokora kandi bitari bikwiriye abajijwe intwaro bari bakwiye gukinga amatati ataravuka nibaza ko ngaha atabyo guca hirya no hino ikintu gikwiriye ni iki ni uko mbere cyo cya cyumba cy'amasengesho gikwiye kugururwa kitega ishengero kuko iyo hagize nk'abantu bapfirayo bagwarirayo twebwe nk'abanyagihugu nta bubasha dufise bwo kuyahagarika atari itegeko ry'umushikiranganji abijejwe nicyo gituma rero umushikiranganji abijejwe amaze gusohora ibyo dutegereza kubyubahiriza ntabwo ibyo twosaba ni uko byogenzurwa bikajya mu ngiro kuko bitagiye mu ngiro urumva niyo yamashengeramo amateranya abantu ugaca usanga mbere n'umutekano wendeyemo guhungabana kuko atabaye igenzurwa rikwiye ry'ubwo burongozi bukorera muri ayo mashengero cyo gituma rero uburongozi rero bwo ku rwego rwo hejuru rw'igihugu butegereza kubifata mu minwe kuko atari bo babifashe mu minwe nta muntu muto muto wo hasi yo bitangura ngo abishobore wibaza iki ni hano tuce turangiriza wibaza ko uyu munsi wakoze kudukurikirana bakoze n'abanyecyibitoke batubwiye icyo bibaza n'umuti wotorwa kwigurirana ry'amasengero ryibonekeza haca nk'ariya yakoze na Jackson Bahati yegeranije amajwi Ernest Pablo bagiye babona guteguriye wibaza ko uyu munsi ngabanda kwikebanuye ubandanye ukurikirana ibiganiro bya radio isanganiro njyewe icyo navuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijyanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro nukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki muritegurwa na radiyo isanganiro wibaza iki